بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرهكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي اللهم صل على سيدنا محمد يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كعد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن التبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة واتينا الزكاة واتعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم يعني پڑھیو अठावीह आयत खां वठी घणी चोटीह आयत ताईं सूरत आज़ाब जूं आयतूं अठावीह खां वठी चोटीह ताईं थियूं सत आयतूं थियूं हाणे इहे सतनि आयतुनि में जे अलाह ताली पहिरीं पंहिंजे नबी पाक सलाहु खे फरमाए थो त या इहो नबी कुल अजे पंहिंजे ज़ोर ज़ालनि खे चओ अजाजवा नबी सलाहु महतल मोमिन खे अलाह ताली हिन ई आयत सूरत में फ़रमायो कुल अज़वा जेके हुन खां पोइ ॿी जेका ॿी आयत जेका आहे उहा उहा बि इनखुन थुन पहिरीं आयत में आहे जेकॾहिं तव्हां हयाती दुनिया जी था चाहियो त अचो त तव्हांखे छॾे ॾियां पोइ तव्हां ॼाणो तव्हांजो कमु ॼाणे ऐं जेकॾहिं आख़िरत चाहियो था ॿी आयत में त आख़िरत जेकॾहिं चाहियो था अलाह ऐं हुनजो रसूल चाहियो था त पोइ तव्हां मूंसां हुजो मतिलबु इहा ॻाल्हि हिन ॿिनि आयतुनि में इन खां पोइ वरी अलाह ताला मुखातिबु थिए थो रसूल पंहिंजे पाख जे आज़वाज़ मुतहारा सां या निसा جو हा निसा जो लफ़्ज़ु आयो होॾां अज़वाज जो आयो جو माना घर जूं घर जूं ज़ालू निसाह माना घर जूं सभु औरतूं जेके आहिनि सदन ज़ालू बि हुजनि उनमें सदन धीअरूं हुजनि उनमें उनमें ॿियूं माठियाणियूं मतिलबु जेके अलबैत जूं औरतूं आहिनि सभई हुन में अची विया निसा पर ख़ुशूसनि बैत मतिलबु त आयल बैत हुन में थींदियूं अज़वाज मुतहरा जेके उन ॾांहुं मुखातिबु आहे तखातिबु आहे जेको हले पियो त या निसा नबी भई या थी मीन कुन छो जो घर वारियूं आहिनि उन्हनि ते वॾी ज़िमेदारी आहे जेको रईस जी घर वारी हूंदी त हुन ते वॾी ज़िमेदारी हूंदी ॻोठ राज वारी ॿियनि औरतुनि सां मुक़ाबिलो उहे मतिलबु त उन्हनि खे जेको चवणो हूंदो जेको करिणो हूंदो हीअ कंदो हू कंदो त पोइ हाणे ॿियूं औरतूं जेके आहिनि से त हुनजे ॾाढो के वॾेरी हुयासीं मुंदड़ मेणो सरतीअ त मेड़ो त उन्हनि वटि सरदियुनि वटि जो थींदो जेके बि अहल बैत जूं घर वारियूं आहिनि सभई पोइ धीअरूं बि हज़रत फातिमा रज़ी अलाह ताला अञा बि अची वई हज़रत कुल्स सभई मतिलबु अची वियूं हीअ उहे गुज़ारे वियूं आहिनि हाणे उनखां पोइ मतिलबु के उन उनमें हज़रत फातिमा अञा जहिड़ी आहिनि बिना नबी आहे उनमें जा या कीअं बरहाल हाणे सभिनी तवजो आहे उन खां पोइ अलाह ताला हिन हिन सूरत में मतिलबु त हिते वरी ॿी आयत में चए थो या निस्सा नबी लुन कदिम हिननिसा तईं ॿियनि औरतुनि वांगुरु कोन आहियो सुखी पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे हाणे हिते हिकिड़ो वेठो आहे भेण सां अछे हुनमें जेको बादशाह थियो अछे घर में जिते उनजी जेका ज़ाल आहे फस्ट लेडी आहे सॼी मुल्क दुनिया जी भेण सां उहा फस्ट लेडी आहे त हाणे नवी पाक सलाह सम्झूं औरतूं जेके आहिनि हुनजी जेके घर वारी आहे घर वारियूं आहिनि त उहे फस्ट लेडियूं आहिनि पंहिंजे पंहिंजे ज़माने में पंहिंजे पंहिंजे हाल में लीला जेका असां चनेसर जे घर जी राज वारी आहे वॾेरी हुयासीं मूंदर मेड़ो सर्दीअ त इहा ॻाल्हि मतिलबु त अहिड़े नमूने सां लस्तुनि न आदिम मिननि मिसा ॿियनि औरतुनि वांगुरु कोन मतिलबु तव्हां वटि ज़िमेदारी वधीक आहे हाणे मुख़्तसिर ऐं ॻाल्हि करे वञा पहिरीं ऐं पोइ हुन खां पोइ अची थी आहे वखर नफ़ी बुयू थी कुन भला तबरुजनल तबरुजनल जाहलियत भले घरनि में रहो ऐं तबरुज न कयो ॾेख ॾेखाओ ऐं हार सिंगार ऐं फलाण टीर मटीर जेको जेको औरतूं कंदियूं हुयूं जाहिलियत जे ज़माने में उहो उहे न कयो तव्हां पाण वणाइनि ॿाहिरि वञी ॿियनि माण्हुनि जे आॾो पंहिंजे मुड़ुसनि जे जे बदिरां मतिलबु त इहो हिकिड़ो हुकुम थियो जेको सभिनी औरतुनि खे आयल बैत खे सभिनी पोइ मुस्लमान मोहम्मदनि जे औरतुनि खे मतिलबु त अहिड़ी हुकुम अची थो पोइ अलाह ताला हिते ई उन आयत में फरमाए थो जेका आहे वकर नफ़ी ब्यू थी कुन हिन मझी आयत जे हिसो आहे आख़िरी हिन यूरीदु लाहो बै अला ताला चाहे थो त हे अहल बैत घर वारियूं औरतूं न बि पाख जे घर वारियूं मतिलबु सभई अहल बैत जेके आहिनि उन्हनि मंझि मतिलबु उन में आज़वाज़ मुतहरा अची वियूं उन मंझि न्याणियूं अची वियूं रसूल पाक सलाह सम्झूं हुन मज़ हज़रत इबिन अब्बास हज़रत अब्बास मतिलबु त उहे फज़ल ऐं फल फ्रांस ऐं ममूना सभई अची वियूं जेके अहल बैथ जूं आहिनि जाफ़र बिना अबी अहल अवैत मन जा आहिनि इहे सभई माण्हू अहल बैथ आहिनि जो नबी पाक सलाह सम्झा वेझा जेके माइटनि चाचियूं पुफियूं मासियूं इहे हुन में ज़िक्र ईंदो हिननि ॻाल्हियुनि जो त इहे जेके आहिनि अहल बैथ जूं औरतूं आहिनि हुन ते ज़िमेदारी वधीक आहे त उहे उहे अहिड़ो इहो रखनि जो ॿियूं औरतूं उन्हनि खां सिखनि ईअं न त पाण वेठियूं पंहिंजो लाॾ कोॾ हीअ हू ऐं टी ॾिठूं बफाम बफाम पंहिंजो मेकअप ऐं फलाण हार सिंगार ऐं ॿाहिरि घुमण फिरण भई तव्हां थोरी ज़िमेदारी पाण ते रखंदियूं ॿियूं औरतूं जेके आहिनि से ॾुखियाई जो वक़्तु आहे को मतिलबु त हार श्रंगार छा लाइ माण्हू करे ॿाहिरि निकिरे जो इहा ॻाल्हि करे मतिलबु इहो सभिनी जे लाइ आहे वसकुर न माफ़ी यूथला फी ब्यूती कुन ऐं पंहिंजे घर में जेके पढ़ियो थो वञे तव्हांजो क़ुर ऐं हिकमत ऐं सुनत नबी पाक सलाह जी उन खे यादि करियो हाणे इहे आयतूं अची वियूं हिन खां पोइ जेका पंजटीह आयत अञा न पढ़ी आहे उन में थींदो त इनल मुस्लमीन वल मुस्लमात वल मोमिनीन वल मोमिनात हाणे सभई उहो उहो एॾनि क़िस्मनि जा मुख़्तलिफ़ रिलेशनशिप आहिनि केतिरा उहे मुस्लमान औरतुनि ऐं मर्द मर्द मर्दनि ऐं सभिनी उन ते उहे लाज़िम आहिनि हाणे इन इहो इहो थियो ॼण हिते फिल पर हिन खां वठी हिन अठावीह आयत खां वठी अॻिते आख़िर ताईं जेको आहे सो नबी पाक सलाज़ जे घर सां घणो करे वास्तो ॻाल्हियूं सभिनी जूं आहिनि वीह टेहतरि नंबर आयत ऐं आख़िर ताईं उहा उन सां वास्तो आहे पर हाणे हिनखे पाण वरी शुरू खां हितां था पढ़ूं जो फरमाईंदी आहे आयूहनी यानी उणटीह अठावीह आयात या आयूहनी कुलवा जेका तुंहिंजे ज़ालुनि खे चओ तुंहिंजे ज़ालुनि खेज़वाज ज़ जेके और तुंहिंजे घर जूं ज़ालू आहिनि इन कोनतुनि तूरिजिनल हयाति दुनिया जेके तव्हांखे दुनिया जी हयाती च खपे चाहियो थियूं चाहियो त जेकॾहिं ताईं चाहियो थियूं धरती दुनिया जी हयाती यानी बादशाह ताईं नमूना ई उहे चाहियो थियूं ज़ीनत आहे उनजो ज़ीनत चाहियो थियूं दुनियादारी जो ज़ीनत चाहियो थियूं त पोइ ताल आहिनि पोइ अचो मूं वटि त छा करियाऊं मथियो कुन तव्हांखे जेको मूं वटि आहे सो तव्हांखे ॾियां ऐं तव्हांखे छॾियां उहो उसरु रहियो कुन चवां हलो बाबा तव्हां ख़तमु आहे ॻाल्हि बसर इहो कुन सराहन ज़मीन आहे तव्हांखे छॾे ॾियां सुहिणे नमूने सां सुहिणे नमूने सां ॿियनि खे बि जेके तलाक थी ॾिजे उन्हनि खे बि सुहिणे नमूने सां छॾण जो हुकुम हिन ई सूरत में वरी अॻिते बि अचे थो ॿियनि हंधि बि जॾहिं मतिलबु तलाक माण्हू ॾिए थो त हिक ॿिए खे सुहिणे नमूने सां सलाम वालेकुम सलाम बाबा आहे ख़ुदा हाफ़िज़ चइजे इएं न त हुनखे वकोड़ियो वेठो हुजे माईअ खे या पंहिंजो हुनखे क़ाबू करे कंहिं ॿिए सां बि शादी न करे सघे कंहिं ॿिए सां वञी बि न सघे कंहिं मुसीबत में पए पई हुजे लटकी पई हुजे ॿिए हंधि अलाह ताला क़ुर में फरमायो त ईअं न कजे जो उहो लटकी पई हुजे विच में ऐं वरी तकलीफ़ पहुता इहे ॻाल्हियूं सूरत बकर में सुर निसाम तराक में ॿियनि हंधनि में ॿिए मुजादिला में ॿियनि हंधनि ते अचनि थियूं इहे ॻाल्हियूं पर हिते मतिलबु इहो आहे त पर उन जे अवज़ दुनियादारी जेकॾहिं तव्हांखे खपे थी त ईअं पर जे दुनियादारी जे बदिरां तव्हांखे जेकॾहिं इविन खुनथुन न तुरिद न लाह जेकॾहिं तव्हां अलाह चाहियो थियूं अलाह घुरिजे तव्हांखे उहा रसूल हू ऐं हुनजो रसूल तव्हांखे घुरिजे उहा दार अल आख़िर आख़िरत जो दार टे शयूं आहिनि अलाह खपे असांखे रसूल खपे असांखे ऐं पंहिंजो आख़िरत खपे असांखे दार अल आख़िर आख़िर जो घरु जन्नत खपे असांखे मतिलबु इहे जेके टे शयूं खपनि थियूं तव्हांखे इहो त पोइ रहो मूं वटि ऐं मुंहिंजो आहियो ऐं तव्हां मूंसां रहो पर मूं अहिड़े नमूने सां तव्हांखे रहणो आहे जहिड़े नमूने सां आऊं रहियो पियो आहियां पंहिंजो तमामु सादगी सां आदत बीबी फातमा रज़ी अलाह ताली हा आई आहे त मूं तकलीफ़ आहे घणी मूंखे बानी ॾिए त को जंडु वंड पीअण में पाणी भरण में हिन में हुन में मूंखे मदद करे रसूल पाक सलासम मतिलबु त हिन लिहाज़ खां त भई आऊं पंहिंजे घर वारनि खे ॾींदो हुअसि पंहिंजी नियाणी खे पंहिंजे ज़ालुनि खे सभिनी खे ऐं वेठो ॾींदुसि ॿिया माण्हू जेके ग़रीब आहिनि गुरबा आहिनि उन्हनि खे ऐं कोन ॾींदुसि त सॼो ईअं थी वेंदो हुयो जेको हींअर पाण वटि थिए पियो त पंहिंजो जेके हाकिम आहिनि उहे सभु पंहिंजा घर भरीनि था ऐं दुनिया भले पई मुल्क भले पियो बुख मरे माण्हू जेके आहिनि से भले ग़रीब पिया हुजनि बेतालीम हुनजी सिहत आफ़ियत जो हेल्थ जो कुझु एजुकेशन जो को बंदोबस्तु कोन्हे त अहिड़ो क़िस्म थी वेंदो हलियो इन करे नबी पाक खे पहिरीं पंहिंजे घर ते जेको आहे सो पाबंदी करणी पई इहा इहा ॻाल्हि मतिलबु हिन मज़ा आहे पाण ते न कंदुसि त पोइ ॿिया ॿिया कीअं कंदा इहो ॼण एतिरो वक़्तु हलियो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पाण ते सख़्तु पाबंदी रखी हज़रत रसुख पाक सलाह खां पोइ हज़रत उमिरि जेका पाण ते सख़्तु पाबंदी रखी हज़रत उस्मान उस्तमान रज़ी अलाह ताला पाण ते रख सख़्ती करे रखी हज़रत अली रज़ी अलाह ताला इहे ख़ुल्फ़ा राशदीन खे असीं चऊं था इन ज़माने में मतिलबु घर ते एॾी उहो हुननि मि बादशाहत ऐं ज़ीनत ऐं सिंगार ऐं हार ऐं वञो अछ वञनि माल जी मता जी सदन घर में उहो कोन आई हुन खां पोइ मलूकियत अची वई हली जेके बादशाह थी हलिया माण्हू त बसि पोइ ॻाल्हि छुटी उहो नमूनो वियो हलियो पर बहिराल इस्लाम क़ाइमु रहियो अहमदुल्ला ईअं न चई त पोइ इस्लाम ख़तमु थी हलियो माण्हू मरी हलिया इस्लाम रहियो पर पोइ बादशाह त हीअ जेका ख़्यालु हुयो जेको त भई माण्हू तमामु आसानी सां आसा छा चइजे पॉवर्टी में रहे फ़ख़्रु में रहे फ़खु फ़ख़्री अब्दुर रहीम ग्रौड़ी साहिबु हिन खे घणो कयो आहे पर पोइ ॿिया हाणे चवंदा आहियो हदीस कोन्हे पर हदीस नाहे त फ़ख़्रु फ़ख़्री फ़ख्री त अलाह रसूल सलाहु फ़रमायो मिसकिननि सां हा मिसकिननि सां उथां मिसकिननि सां वफ़ात करियां क़यामती ॾींहुं बि उन्हनि सां उथां मिसकिननि सां त मिसकिन मिसकिनत जेका आहे सा रखी पियो रसूलपाकम इहा ॻाल्हि हिते अचे थी हाणे <clears throat> फ़रमाए थो वञनि कुनतुन तुर अलाह रसूल हू जेकॾहिं तव्हांखे अलाह घुर्जे अलाह चाहियो अथऊं ऐं हुनजो रसूल चाहियो अथऊं अल आख़िरत फ़ैन अलाह अदल मोहसनात त अलाह तरार तयारु करे रखियो आहे उन्हनि मोहसनात चङाई करण वारनि जे लाइ करण वारियुनि जे लाइ मिन न तव्हां मुंहिंजा जेके चङाई वारियूं हूंदियूं उन्हनि जे लाइ अलाह ताला तयारु करे रखियो आहे अजरनि अज़ीम वॾो अजर अज़ीम तयारु करे रखियो आहे इहा हिकिड़ी चवणी हुननि खे इहा न हाणे अलाह ताला मुखातिबु थिए थो निसा नबी खे सभिनी निसा नबी खे त मई मई मिनखुन न थिन मुबिना अफ़ अलज़ाब जेके तव्हां वञा का फ़ाहिश ॻाल्हि कंदी मतिलबु ख़्वाहिश सभु कंहिं नमूने मतिलबु त का बि ॻाल्हि ग़लति जेका कंदी त उनखे उनजी सज़ा डबल थींदी हाणे इहो छो थींदी हुन ते डबल छो जो चङा चङाई जेकॾहिं वॾनि घराणनि मि वॾी फैमिली में रसूल पाक सलाह जी फैमिली में जेकॾहिं चङा ई जेको कमु कंदी त हुनखे नफ़ो हुनखे फ़ाइदो हुनखे अज़ु जेको आहे उहो बि डबल मिलंदो ॿिनि ॿई ॻाल्हियूं डबल आहे पर छो जो हुन ते ज़िमेदारी बि वॾी सख़्तु आहे इन करे जेको उन खां का ख़ता थी त उनखे सज़ा बि तमामु डबल थींदी या इहा हिकिड़ी मतिलबु जनरल हिकिड़ो प्रिंसिपल आहे जेको ॿुधाए थो वञे त जेके ज़िमेदार माण्हू आहिनि बादशाहनि जा हाकमनि जा वज़ीरनि जा पंहिंजे पाण वटि प्रेसिडेंट आहे की वज़ीर आहे की मिनिस्टर आहे त हुननि जे घर वारनि ते बि तमामु ज़िमेदारी तमामु वॾी आहे त हू अहिड़े नमूने सां रहनि जो अख़लाक जो हुजे पंहिंजो हुननि जो त ॾेखार त भई असां अखलाक वारियूं आहियूं सुहिणियूं हे हाणे साईं मूं ॾिठो हुन में पंहिंजे माई असांजी सिंध जी अलाए किथां जी मथां हुनमें जे ब्यूटी पार्लर मथां वेठी पंहिंजो तकरीर करे पंहिंजो हुन ते टी वी टी टीवी हुन ते हाणे तूं ब्यूटी पार्लर ते छा वेठी करी करीं निभागी सुभागी हाणे लाहौल वाला कुवत उतां ई वेठी तूं ॻाल्हाई तूं मतिलबु हीउ इस्लामी मुल्क आहे ऐं तव्हांजो अख़लाक इहो आहे ब्यूटी पार्लर मज़ा थी वरी वेठी पंहिंजो हार श्रंगार करे वेठी ऐं उतां ई वेठी ॻाल्हाए टी वी ते पार्लियामेंट जी मेंबर आहे अलाए वज़ीर आहे अलाए छा आहे कहिड़ी मुसीबत आहे मतिलबु त अहिड़ो मुल्क मतिलबु इहो इहो थी वेंदो भई हिकिड़ो मॉडल थो थिए त तव्हांजे वॾा जेके आहिनि रईस जेके आहिनि मोतबर आहिनि उहे मॉडल आहिनि हाणे उहे जेके भुछराई जे कमु इहे भुछराई जा कमु थिया पर मतिलबु ज़रूरी न आहे त मतिलबु फहाशी मतिलबु ज़नाकारी बदकारी जंहिंखे चइजे उहा हुजे पर मतिलबु का बि कंहिं बि लेवल जी ख़राबी जेका सा उन ॾांहुं इहो इशारो आहे <clears throat> हाणे इन इन वटि जेको बैकग्राउंड आहे सो इहो आहे त कंहिं सबब जे करे रसूल पाक सलाहु पंहिंजे अज़वाज मुतहरात खे चयो त आऊं तव्हां सां महीनो बसि कोन ॻाल्हाईंदुसि सभई हाणे सभु वेठियूं आहिनि पंहिंजे हुनमें माण्हू सभु को वक़्तु घणे महीनो करे थो पूरो थिए हज़रत अलाह थाला न वरी घणे ॾींहुं हिकिड़ो वरी ॿियो टियों टियो त पंहिंजो छा चइबो आहे भई बोली पूछे पंडित दिन में किथे मास त हाणे उणटीह ॾींहं थी विया हलिया भई तव्हांजो रसूल पाक सा रुजू कयो त साईं सॼो असाब सगुरा जेके आहिनि सभई वरी वरी हुन मां डप में त अलाए छा थो थी वञे अलाए तलाक ॾेई छॾी अथसि तलाक अलाए छा थियो आहे अलाए छा थियो आहे पर मतिलबु त कंहिं सबब जे करे हाणे उहो पाण सूरत तहरीम अॼु चयोसीं त फलाणी हीअ ॻाल्हि थी या ॿियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि पोइ मिसाल बि रहमत उहो ॿुधायो आहे त पोइ फलाणी चयो मां आज़वाज़ मुथारात फलाणी चयो त मूंखे फलाणो कपिड़ो खपे या मूंखे फलाणो हार खपे या मूंखे फलाणी शइ खपे सभिनी हुनजा नाला लिखिया अथनि त फलाणी हीअ तकाज़ा कई फलाणी हीअ तकाज़ा कई फलाणी हीअ तकाज़ा कई सभिनी जा नाला हज़रत आशा रज़ी अलाह ताला न हू चयो लिखे थो त हुन का तकाज़ा कोन्ह कई पर हुननि वरी इहो जहिड़ो जेको तहरीम में आयो पंहिंजो माखीअ तव्हां या छा तव्हां मतिलबु त ॻाल्हियूं नंढड़ियूं आहिनि मतिलबु त पर इहे असांखे सम्झाइण जे लाइ उमत मोहम्मद सलाहु सलाह खे सम्झाइण जे लाइ इहे ॻाल्हियूं तमामु अहम आहिनि ऐं उन्हनि जो ज़िक्र क़ुर शरीफ़ में इन करे आयो आहे त जीअं असां उन्हनि खे अख़्तियार कयूं त हाणे माखी खाइण ते हुन सां तूं हुन ॻाल्हाए जांइ त हुनखे बि मज मजबूर करे वरितऊं पाकिसला खे त हू जेका माई आहे पंहिंजी माई आख़ब थी आहे अलाह ताला हुनखे हलाल कयो आहे जिते न हू मूं ते आराम त पोइ इन ते पोइ वरी अलाह ताला जो मतिलबु त सख़्तु वईद आई आहे ख़बरदार अहिड़े क़िस्म जो तूं पंहिंजो मूं तो किथे हलाल कयूं त तूं वरी पाण ते हराम थो करीं इन मद उन सिलसिले में इहो महीनो यको गुज़री वियो हलियो हज़रत उमिरि खे ख़बर पइजी वई कंहिं माण्हू अची ॿुधायो हल वॾी वॾी का आफ़त थी वई आहे छा थियो आहे चए उहो फराननि हमिलो कयो आहे जा गसान ग़तफ़ान वारनि लाइ कयल चए न उन खां वॾी मुसीबत आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे चयल अलाए ख़बर न आहे ख़बर थी सम्झ में थी अचे माण्हुनि खे अलाए हज़ूर पाकिस्म तलाक ॾेई छॾी आहे पंहिंजे घर वारनि खे अलाए छा आहे ख़बर ई न अचे हू मूंखे पक न आहे पोइ हज़रत उमिरि डोड़ंदो आयो आहे पोइ वरी वियो आहे हज़रत हफ़्साह अला ताले मूं तो मूंखे घणो तोखे मूं घणो ई सम्झायो त तूं हीअं न कंदी कर तूं हेॾा लाॾो कोॾु न कंदी कर हज़रत त सां तुंहिंजो मुक़ाबिलो कोन थो थिए तूं पंहिंजो छॾे ॾे हिन ॻाल्हि की तूं मुड़ी कोन थी तोखे हाणे मुसीबत पोइ हज़रत नबी पाक सलाह सां वटि आयो आहे पोइ वरी हुते अचणु कोन था ॾियनिसि वञे थो वरी उथे थो वरी फिरे थो वरी घुमे थो वरी तमामु हिकिड़ो पोइ नेठि अचे थो नबी पाक सलाह सां वरी थो इन ॻाल्हियूं ॿुधी पंहिंजे पोइ उनखां पोइ रुजू कयूं त हज़रत कयां तिखी थेसि पोइ टी ॾींहं थिया आहिनि त वाइदो कयो टीह ॾींहंनि जो त असां कोन ॻाल्हाईंदा आहियूं ॻाल्हाईंदे चए इन तव्हां ॾिसो इन नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि तां असांजे लाइ मतिलबु त छा चइजे त हू क़ाइदो ठहनि ठहनि था फिक जा उसूल था ठहनि त महीनो जेको आहे सो टीहनि ॾींहंनि जो न आहे महीनो उणटीह ॾींहंनि जो आहे महीनो टीहनि ॾींहंनि जो बि आहे त हाणे असांखे ख़बर पई आहे भई चंड जेको आहे सो उणटीह सां अढा अलाए केतिरा जेको आहे फलाणा मिंट हेतिरा मिंट हेतिरा मिंट जेको आहे सो महीनो थिए थो पोइ को उणटीहनि जो थींदो को टीहनि जो थींदो इहे सभु नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं मज़ा नुक़्ता आहिनि जेके फिके जूं ॻाल्हियूं इन मज़ा निकिरंदियूं ज़रूरु आयशा एतिरा कयो चए अञा त उणटीह ॾींहं थिया आहिनि <laughs> हालांकि पाण दिलि में ख़ुशी हुई त हाणे अलाह त मतिलबु त रुजू थियो आहे नबी पाक फास्ट क्लास पाण बि आती हुई पर इहो चई छॾियईं त हज़रत पाक सलाह उन ते इहो नुक़्तो कढियो त भई उणटीहनि ॾींहनि जो महीनो थींदो आहे ऐं टीहनि ॾींहनि जो महीनो थींदो आहे हीउ महीनो जेको हुयो सो उणटीहनि ॾींहनि जो हुयो इन करे आउं रुज़ी थो पर हाणे पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे मतिलबु त टीहनि ॾींहनि खां पोइ हीअ जेके आयत आहे सा हज़रत नबी पाक सलाहु पहिरीं हज़रत आशा जे साम्हूं पढ़ी चए मूंखे हुकुम थियो आहे <laughs> त तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे तव्हां मूंसां रहणो आहे त जे के दुनियादारी तव्हांखे खपे दुनियादारी खपेव त पोइ अचो त जेको मूं वटि आहे दुनियादारी दुनियादारी आहे ई कान कारण बि छा आहे त दुनियादारी बुख ते पंहिंजो पेट ते पथर ॿधियो पिया हलनि कहिड़ी रीति चए त खपेव थी दुनियादारी जेकी मूं वटि आहे सो तव्हांखे ॾियां थो तई वञो जेके ॾिना वञिणो अथव ख़तमु ॻाल्हि पर जेकॾहिं हीअ आहे त इहा पढ़ी ॿुधाए ॿई आहे तूं त जेकॾहिं तव्हांखे अलाह खपे हुनजो रसूल खपे ऐं पंहिंजो आख़िरत जो घरु खपे त पोइ चए हज़रत पाक सलाज़म फरमायो पंहिंजे हज़रत आशर जी अलाह ताला न का त तूं तक तखल कोन्हे को <laughs> पंहिंजे मर्ज़ी तर्स पंहिंजे माउ पीउ खां पुछ ऐं तूं फ़ैसिलो पंहिंजो पोइ करे पोइ मूंखे ॿुधाए आराम सां मतिलबु अॼु ज़रूरी न आहे ॿुधा कंहिं कंहिं बि मतिलबु पोइ मूंखे ॿुधाए छा करिणो आहे पहिरीं हुन खां पुछियईं पोइ हज़रत नबी पाक सलाज़म की हज़रत आशा रज़ी दा ताला चयो त हिन जे मुतलिक़ मूंखां तव्हां पुछो था त आऊं वञी पंहिंजे माउ ऐं पीउ खां पुछां मूंखे का माउ पीउ खां पुछण जी ज़रूरत न आहे मूंखे अलाह खपे ऐं हुनजो रसूल खपे ऐं दारुल आख़िरत खपे मूंखे अलाह अलाम सामदामद वज़वाज सीदामद इहे अज मुतहरा जो अखलाक ऐं किरदारु अचे असांखे कुझु दुनियादारी कोन्ह खपे ठीकु आहे बसि पुछ पोइ उहो साॻियो सुवालु उन वक़्तु जेके नओं पंहिंजूं हुयूं अजवाज मुतहरा ते अठ जेके बि हुयूं उन उन्हनि खां सभिनी खां पुछियईं तव्हांखे छा खपे सभिनी चयो असांखे अलाह खपे हुनजो रसूल खपे असांखे न बि खपे हाणे अॻिते ईंदी ॻाल्हि उहा आयात ईंदी त जीअं हुननि जूं दिलियूं थधियूं थियनि हुननि जो मतिलबु त हुननि खे गणती हुनजी ख़तमु थिए छो जो नबी पाक सलाह जे घर वारी हुअणु हिकिड़ो वॾो शर्फ़ु आहे इहो कोन मतिलबु त रखियो वेठा जेका अॼुकल्ह जा माण्हू सम्झंदा त भई पॉलिक में हीअ घणा माण्हू औरतूं हुयूं त मतिलबु त हू हुनखे चाहींदियूं कोन हुयूं त को ॿियूं बि का औरत हुजे या असीं बि न हुजूं वरी ॿियो ॿियो मतिलबु केरु थो मिली सघे हिननि खे उहो हिकिड़ो सोसाइटी हुई हिकिड़ो कल्चर हुओ हुन में नवी पाक स्ला मुंहिंजे घर वारी रुॻो नाले मातर बि हुअणु जेको आहे वॾी ॻाल्हि हुई पंहिंजो ऐं अॼु ॾींहं ताईं ॾिसो क़यामत ताईं जेको आहे सो हुनजो नालो अख़लाक ऐं अदब सां वरितो वेंदो तहज़ीम सां वरितो वेंदो उमातिन उनखे चयो वेंदो अलाह ताला चयो वेंदो मतिलबु उहो उशर्फ घटि आहे ऐं आख़िरत जो वाइदो थी वियो हलियो दारुल आख़िरत जो वाइदो थी वियो हलियो त इहे वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि इन करे अहिड़े नमूने सां इहे ॿई आयातूं जेके पहिरियों आहिनि पथ आ लैन पोइ अचो त मथे ऐं कुन उहो उसर ऐं कुन सरहन जमीला ऐं छॾे ॼां तव्हांखे पोइ तव्हां ॼाणो तव्हांजो कमु ॼाणे वई इन कुन तुन तुर अलाह रसूल हू मोसनान अजर अज़ीम आहे पोइ जेकॾहिं तव्हांखे आख़िरत खपे अलाह खपे रसूल खपे त अलाह ताला तव्हां लाइ तयारु कयो तव्हां मां जेके मोसन आहिनि उन्हनि जे लाइ अलाह ताला तयारु करे रखियो आहे जन्नत भई हाणे ॿी ॿी टी जेका आयत आहे टी नंबर आयत हिन में या निसान नबी मई या थी कुन न बेफ़शन अलाह ताला निसान नबी खे मुखातिबु आहे त जेकॾहिं का ग़लती जेकॾहिं थींदी त उन में जो अज़ाब जेको आहे सो बेफ़ैन ॿीणो आहे वकान ज़ालिक अलाह यसीरा <laughs> अलाह जे लाइ आसानु आहे यसीर जो लफ़् घणा इस्तेमालु आहे आसानु आहे त उनखे मतिलबु अज़ाब सख़्तु ॾिए ॿीणो ॾिए वमई यकनुत मिन कुन लिला पर जेके जेकॾहिं अलाह जूं फ़रमान बरदारी कनि थियूं व रसूल हू ऐं रसूल ई ऐं रसूल जूं जी फरमान बरदारी कनि थियूं व ताइमला सालिहनि ऐं अमल साल कनि थियूं टई शर्त आहिनि उन्हनि आज़वाज ऐं निसान नबीअ ते फ़र्क़ु आहे हर हिक खे असां ॾींदासूं अजर जेको आहे मररत आहिनि ॿ भेरा ॿ दफ़ा ॿीड़ो ॿीड़ो ॾींदासूं मल्टीप्लाइड बाए टू अज़ाबो आहे त अजर बि आहे रिस्क करीम आहे ऐं हुनजे लाइ असां रिस्क सभाजो बाज़ारो बाज वारो रिस्क जेको आहे करीम रिस्क जेको आहे असां हुन लाइ इज़त वारो रखियो आहे साईं बेर वारे साहिबु इज़त इज़त वारो चयो इज़त वारी रोज़ी असां हुन लाइ रखी आहे या निसानबी वरी निसान नबी निसानबी में सभु अची वियूं रसूल पाक सास में आज़वाज़ हुनजूं नियाणियूं उनजो घर वारियूं ॿियूं जेके आहिनि माइट मिठियाणियूं सभई अची पुफियूं मासियूं इहे सभई अची वेंदियूं या निसानबी मासी त कान्हे का पाकिस तव्हां ॿियनि औरतुनि वांगुरु कोन आहियो इन इन फलाफ़ हा हिन में ओच हुकम आयो आहे त माण्हू जेकॾहिं अचनि था आज़वाज़ मुतहा खां कुझु सुवालु पुछनि था का शइ घुरनि था त उन्हनि खे नरमी सां उन सां ॻाल्हाइणु न खपे यानी आज़वाज़ मुतहाराद खे मतिलबु अहिड़े नमूने सां मरूफ़ तरीक़े सां जो स्टेट फॉर्वड ॻाल्हि हुजे ईअं न त कीलव की इहो त वरी हुन जो तवजो को ॿिए पासे गुज़िरे हाणे इहो तमामु सख़्तु माना में हिन में अची वई आहे इन तक़ाइतुनि जेके त तव्हीं परहेज़गारी कयो फला तख़दा न बिलौल पोइ नरमी न करियो पंहिंजे कॉल में नरमी माना अहिड़े मिठे आवाज़ में सुहिणे आवाज़ में सां ॻाल्हाए माण्हू हुन सां पराए सां जो बसि उहो वरी छितो थी पए हुन ज़हन में के ॻाल्हियूं अचनि उहे ख़्यालु अचे त ईअं न ॻाल्हायो मतिलबु तव्हां हिकिड़ो स्टेट फॉर्वड अहिड़े नमूने सख़्ती सां ॻाल्हायो जो बाक़ी डप में भॼी जान चढ़ाए फला फला तख़दा न बिल कॉल त पोइ नरमी न करियो ख़ुदि ऐं जेको आहे इस्तेमालु न करियो पंहिंजे कौल मज़ फ़तमा लदी फ़ी कल बि मरज़ुनि मता उन्हनि जे जिन जे दिलनि में मर्ज़ु आहे हुनजे दिलि में का तमा पैदा थिए का लालच पैदा थिए को ख़्यालु पैदा थिए फ़ितमा लदी फ़ी कुलू हिम मरज़ुनि वकुल न कौलम मरूफ़ आहे ऐं मरूफ़ कौल मरूफ़ चओ उहो मतिलबु जेको स्टेट फॉर्वड जेको चवणु खपे उहा छा खपे फलाणी शइ खपे फलाणी शइ हीअं आहे ॻाल्हि हीअं न आहे बसि ॻाल्हि ख़तमु आहे हर भाॼी बनावी कौलम मरूफ़ आहे वर्न फी बीह ते खुन ऐं पंहिंजे घरनि में रहो वला तबर रुज न त भला तबरज न तबर रुजल जाहिलियत ऐं तबर रज न करियो जेको तबर रुज जाहिियत वारो ज़माने जाहिलियत जे ज़माने में मुफ़सल चवंदा हुआ हज़रत आदम अल खां नूह वारो ज़मानो तबर जो या हज़रत नूह खां वठी हज़रत इब्राहिम वारो ज़मानो तबर रुज जो या हज़रत इब्राहिम खां हज़रत मूसा जो ज़मानो त या मोहम्मद सलाह खां अॻु में जेको जाहिलियत वारो ज़मानो उहो तबरुज़ जो तबरुज़ माना ॾेखाव करणु पंहिंजो निकिरणु जाहिलियत जे नमूने सां अॻियनि जी आहे उहा न सलाद ॿी ॻाल्हि तबरुज न करियो पंहिंजे घर में रहो तबरुज न करियो ऐं पंहिंजो अकिम न सलाद पंहिंजी निमाज़ क़ाइमु रखो उहा अती न ज़कात ऐं ज़कात ॾियो हाणे इहे सभु यकंद रुॻो अज़वाज़ खे हुकुम आहे या रुॻो बैत हज़रत फातिमा रज़ी अलाह ताला खे आहे ॿियनि खे कोन मतिलबु सभु बैत जेके बि आहिनि हज़रत इब्न अब्बास जो औलाद हज़रत जाफ़र जो औलाद हज़रत अबू तालिब जो जेका ॿिया आहिनि हेठियां उन्हनि जो औलाद ऐं पंहिंजो नबी पाक सलाह जो ख़ुदि औलाद उन जूं ज़ालूं घर वारियूं सभु उन्हनि सभिनी सां हुकुम आहे सलाद क़ाइमु रखो वाती न ज़कात ऐं ज़कात ॾियो सभई ऐं जेकॾहिं मतिलबु अथव जेको अते अल अलाह रसूल ऐं अलाह जी इताद करियो ऐं रसूल जी इताद करियो इहे सभई ॻाल्हियूं नबी पाक सलाह सम्झे अहल बैत अहल बैत इन माना में अचे थी हाणे इन हाणे इन्ही आयत जो हिसो आहे जेको इन मां अन अहल अल बैत हाणे अहल बैत जेको हिते आहे त उहो माण्हू मुफ़सर जेके आहिनि से टिनि ख़्यालनि जा आहिनि हिकिड़ा चवनि था त इहो रगू हज़रत फातिमा हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन हू जेके चादर में जेके आया चादर जी जेका ॻाल्हि अचे थी चादर जो हिकिड़ो वाक़ियो आहे अलहमला उहो मतिलबु नबी पाक सलाह पंहिंजे औलाद सां रांदि थो करे जीअं असांजे घर में नंढी ईंदी आहे पोइ असां वरी सभई हेॾा डोड़ंदा ॾुकंदा आहियूं हुनजे पोयां वरी अॻियां पोयां फिरंदा आहियूं लिखंदा आहियूं लिखियलु कोठी कंदा आहियूं मतिलबु इहे ॻाल्हियूं बसि आई फाइंड यू डोड़ंदो ॻोल्हियां तोखे ॻोल्हियो हाइड बि हिते हिते हिते जो हिते हाणे हुते लिखी चयाऊं हाइड कयो वेठा हाणे हाणे इहो थींदी आहे पर रसूल पाक सलाह उहा चादर वेड़ी पोइ वरी हुन में इमाम हसन आयो इमाम हुसैन आयो इमाम फातिमा वग़ैरह आहे मतिलबु इहा उमिर सलमा रज़ी अला ताला अना जी रिवायत आहे आयशा जी रिवायत आहे इहो कोन त को मतिलबु त इहे इबाज़वाज मुतहरात जे वटां ई आहे इहे इहे रिवायतूं आयूं आहिनि ॿियो ख़्यालु आहे त सभु औरतूं आयल बैत जेके आहिनि से रसूल पाक सलाह जे घर घर वारनि जूं सभिनी जूं आहिनि मतिलबु त या कयो टियों वरी कॉल इहो आहे त इहो रुॻो आज़वाज़ मुतहरात जे मुतलिक़ आहे छो जो सॼी ॻाल्हि या निस अच अचे पई ऐं शुरू ई जेका ॻाल्हि थी आहे मथे और खां या निसा अल नबी खां थी थिए पंहिंजो ॿटीह नंबर आया थिया या निसा अल नबी निसा वरतूं घर वारियूं रसुल सुलपाकियूं उन मझी इहो हिसो आहे त या अहलल बैत त तव्हां खां रिज़ जेको आहे नापाकाई जेका पलीताई जेका आहे सा तव्हां खां अलाह ताला हटाए अलाह ताला कहिड़े नंबर सां हटाईंदो जो तव्हां तबरुज न कंदियूं तव्हां सलाद क़ाइमु कंदियूं तव्हां ज़कात ॾींदियूं तव्हां अलाह जी इताद कंदियूं तव्हां रसूल जी इताद कंदियूं त इन नमूने सां तव्हांजी जेका नापाका या पलीता ई जेका हटंदी रफ़ा थींदी दफ़ा थींदी भई इहो तहरकुम त तहीर आहे ऐं तव्हांखे पाक कंदो अलाह ताला पाक करणु वांगुरु जीअं पाक कयो वञे बाक़ाइदे अहिड़े नमूने सां पोइ हाणे इहो मतिलबु त सॼो उमत मोहम्मद सलाहु ते बि इहो ई हुकुम थींदो त पंहिंजो वरज न करियो पंहिंजो निमाज़ क़ाइमु करियो ज़कात ॾियो ऐं पंहिंजो अलाह ऐं रसूल जी एतात करियो ऐं इहे सभई पाकाई जूं ॻाल्हियूं इन